akidondora reka tubanze twakire umunyanyi ku murongo alo alo mwaramutse cyangwa mwiriwe mwiriwe tuganira nande ni yohani ngaha kumubone muri zone buterere byifashe mm, gutega yohani amakuru tutamenye ngahe mu buterere n'ayahe ashaho mutamenye kubera abana twebwe barirukanywe amaze iminsi itatu batiga mm, kubera iki twumvise muganye by'iyarara muraduga gatoya kuriye kofo mubona ni kuriye kofo mubone Eh? hirukanywe abana bose yego hariho amaraso aratozwa mhm. tutazi icyo agomba gukora kuko ibintu byose kuri iri shuri birafise intumbero izindi mm. baratoza amahera bavuze ibyo bagomba gukora none mwebwe ntimwagiye mu nama ngo babibasiguriye twebwe twari twagiye bavuga ko bagomba kugura intebe ngo abana bicarako mm. eh, kandi tuzi ko leta ari itanga intebe z'amashuri ariko kumbure n'ibishyitsa ibitigiri bikaba ari byinshi none nagira biciye mu nama y'ababyeyi mukabyumvikana eh, muyatanga mwabyumvikanye twe turayatanga mugabo ikibabaje ni uko uca usanga bari ko bakoresha ibindi bintu mm. tutavuganye mm, aho biba eh. ni nk'ibihe murabifitiye ibyemezo byewe nk'ubu ndafise raporo y'umudiregiteri aheruka kugenda bibye mhm. eh, amahera k'ubwo buryo nyine mbega batanga umwana umwe atanga amafaranga angahe amafaranga ibihumbi bibiri n'atanu ibihumbi bibiri n'atanu ku mwana umwe yego twarondeye na depeye yase gutwita mhm. yego mwebwe rero muvuga muti ayo mafaranga areke gutozwa twebwe yotozwa mugabo ntihagire abana birukanwa mbega none ku ishuri ah. intebe zirakwiye ko muri muravuga ngo ntibayatanga intebe zirakwiye yego igice cya mbere cyose cyaheze bicaye hariho n'izo mhm. unisefu yari yaheruka gutanga mhm. eh. none ubu biga gute barafite intebe zikwiye intebe ziriho mhm. yego ahubwo byaradutangaje tubonye batumye ko amafaranga ibihumbi bibiri n'atanu ku munyeshuri umwe eh, twasabwa depeye namba ari hafi mhm. azosimbire ah, ngaho kumubona mm. eh, cyangwa na mwebwe twumvise mwaje ngaho ku yarara muraraba ingene bimeze yego twa amakuru twashikirijeho ngaho kumubona eh, twe turiko turabonerwa cyane n'ukuri ni ishuri ryo kumubone yego ekufu hari bava mu kangare gushika mu kangare kuva mu wa mbere gushika mu icyenda w'icyenda abana ibihumbi bitatu mm, bari ko barirukanwa yego ni ukuri kuva ku wa gatanu kuva ku wa kane mhm. nanjye sise y'abana babiri aha byaducanze twabuze n'ibyo dufata urakoze cyane yohani yego mugire umunsi mwiza murakoze cyane niyo hano ngaho ku mubone ni muri zone ya buterere ni ikiganiro aho havugwa amaki utwakuye aridondora hatubwire ahaherereye aherereye agashikiriza icyifuzo cyiwe cyangwa amakuru ashikiriza mu rupfasoni icyuzorya n'icyonzorya kuko turahuza kakabiri kawe mfashishe umutima kana k'amabukwe nagabiwe na mm-hmm. ni ikiganiro aho iwanyu havuga amaki kuri hadisanganiro mutubwira amakuru atandukanye utashoboye kumenya muri mu mihingo itandukanye y'igihugu mutubwire amakuru avugwa iwanyu ashobora kuba ari barabara kumbure ryakozwe nyuma y'iminsi mike rigasenyuka rigatuma imigenderanire muri kino gihe itifashe neza ubona ko n'imvura iri kiragwa ku bwinshi ugasanga ibarabara rirasenyutse cyangwa ikiraro kigasenyuka kumbure hakabura nk'ushobora gukebura cyangwa washobora kugira ati ahantu hakorwe kugira ngo ibikorwa bibandanye bikorwa neza mufite amakuru atandukanye dushobora kuba tutamenye umunywanyi ku murongo Alo. Alo. Mwaramutse mm, cyangwa e mwiriwe? Alo. Alo. Alo alo. Alo. Alo. Alo. Kumbura umunywanyi ngira aga telefone ntikifashe neza cyangwa ibirere. Alo. Alo. Alo. Ulala. niko hadisanganira mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu kuri fikisi ni mirongo na kabiri mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatatu mirongo irindwi na gatanu ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo munyanyi ku murongo alo n'izindi menya neza uburundi abukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guha inyungu zabo alo alo ah, umunywanyi kugira ngo muze murashyiramo utu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 ashobore gushikiriza icyumviro cyiwe narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi isaha zibiziye nk'iminota cumi inibiri alo alo mwiriwe alo mwiriwe alo ni oh, umwanya w'ikiganiro aho nyavuga amaki mubandanye kwa kurabwira mushobore kutubwira amakuru tutamenye haha iwanyu mutubere ijisho mutubere abamenyeshamakuru mwumvise ko iyo ibintu bishoboye kumenyekana kumbura ari bitifashe neza abajejwe intwaro ngaho bashobora kubikorera ko bikamera neza bigahinduka kumbure indongozi zaho muherereye zibagiye imbere alo alo ushobora kuba ariho ucugurura akaradiyo kawe kumbure uvuye ku kazi cyangwa wari wateramiye mu dukorwa twawe tw'iminsi yose kurima ariko ukaba aho waciye cyangwa aho wateramiye hari ifashe neza ushobora kutubwira alo alo Burundi tunyuranye ku murongo alo mwiriwe alo mwiriwe kumbura umunyaga telefone ntikamukundiye ariko tubandangira tubakira n'umwanya w'iwanyu ikiganiro kiza gusozerwa igihe cy'isaha zitatu aho muza guca mukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi muri uno mwanya rero ni uw'iwanyu kubure ntubajyane kandi iwanyu hariho ibitameze neza kumbura hariho n'ibyiza nabyo nyine murabitubwira amakuru ayo ari yo yose kugira ngo dushobore kuyamenya imisozi n'ibiyaya biteye igomwe urasharijwe byo gusasira ruvuza twaka undi munyari ku murongo alo alo alo agatelefone k'umubiri uno munsi ntikariko karabyifatamo neza ariko rero muba ntimutinye kuhakura kugira ngo mushobore kutubwira amakuru atandukanye mu ntara w’umuherereye haba mu ntara zo hagati mu gihugu mu ntara za gitega karusi ngozi n'ahandi ikana mu kirundo naho nyine turumvikanaho muri uno mwanya aho muteramiye mu miryango yanyu nuko muradukurikira kungure ariho n'abatarashika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 kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano simatazama uno n'umutekano twirinde gusubira mu gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zimbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano natwe kwaruka ukunda igihugu twiteho amahoro imigambwe intara ubwoko amadini inama n'ingingo akari inama isumba ingimba twifata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twifata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira mukunda igihugu nite amahoro imigambwe amoko amadini intara ane muji nama n'ingingo nagari nta misumbaye tondanya n'ikiganiro munyanya ku murongo alo alo amahoro cyane tuganira nande Jiriberi Jiriberi muherereye ah, komine mugomba Mm amakuru tutamenye aho imigongo mangana yahigaje iri bene ku mutumba uhora mhm, amakuru tutamenye n'aya tutamenye mhm. aho umukuru w'umutumba wawe mbona atigenza neza agomba kubita atigenza neza akubita abantu bahuriye mu nzira ashobora kubita abantu ngo ntibatashe barabwije mhm, aha barisangabe ari sizo rinini cumi na zibiri zo ku mugoroba eh. aho baburira no bariko barasuma abasanze mm. munsi abasanze hehe gajiribe aro wi abasanze he mu nzu bariko barasuma bariko barasuma basuma mhm agacho eh, kandi ni isaha bakaje bamwe baragiye mu bitaro nkabanga ahubwo nuko bugara biru ni nkabanga yakubise bangahe yabashika batanu mm. kumutumba mutumba wose yabasanze ahantu ku ibarabara mhm. mu mabotike mm. none ntimwumva mufite amakenga kubera ku mahidegembya mufite amakenga ku mahidegembya dushaka ubutungane dukora ego nicyo nagira mbaze umukuru w'umutumba nta ntimwabishikirije namwe kumbure inzego zimukurira riri biri kumberengera yamaze kuva ku murongo eh, yari kavuga umukuru w'umutumba eh, muri ku mutumba buhoro avuga ko akubita abantu abasanze ku ibarabara igihe cy'isaha cumi na zibiri kugira ngo bashobore gutaha kumbure nibyo gukurikiranira hafi cyangwa bakitura inzego na zimukurira kugira ngo nabo bashobore gutunganirizwa ku isaha zibiri zerwa ku minota mirongo ibiri n'umwe tubandanya ikiganiro inimero tubutse inimero mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri alo alo Simba tazama olono mutekano twirinde gusubira mu ngwano twimbataza amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twimbataza amahoro n'umutekano twirinde tubandanya n'ikiganiro aho umutwakura mukatubwira amakuru atandukanye John ngaho kumubone yakuyagira ati abanyeshuri be kuri okufo mubone batuzwe amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku munyeshuri mu shuri rifite abana bagera ku bihumbi bitatu ati kubwo ntabona igituma abanyeshuri batozwa amafaranga kandi ishyirahamwe ni sefurense kubaronsa intebe kiriberi ku mutumba buhoro agenda avuga ati mukuru w'umutumba kubitsa abanyagihugu igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba batahuke abasanze aho baherereye aho bariko barasoma cyangwa aho bahuriye mu ibarabara ikiganiro ni icy'iwanyu mudushikirize amakuru atandukanye tutashoboye kumenya ibintu bibi iyo bimenyekanye ku mbere harabaho impinduka ababijejwe bakabikurikirana basanze koko bikwiye guhinduka bigahinduka ibyiza nabyo bikaba ibyo gushima ni mirongo mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu muratwakura kandi kuri mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatatu mirongo irindwi na gatanu na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ataryo Allô Allô Allô Allô Oh là là comprenez que la téléphone kumbona ngira agatelefone ntikamukundiye tubandanya n'ikiganiro naho iwanyu havugwa maki amakuru maki Allô Allô Allô Allô, allô akanimero ni mirongo indwi na gatandatu ubusa umunani gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu aho ufite agatelefone gafite uburyo bwa watsapu uburyo bugezweho arashobora guhamagara turashobora kumwakira na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu alo alo alo alo alo mwiriwe cyane tuganira nande tuvugana nande sayidi kigamba mucanga ah, sayidi yego mm, amakuru utamenye aho mucankuzo n'ayahe ga sayidi n'ibijyanye n'ibintu byo tumatumanako amakuru ya mhm. interineti twe mm. ngaha kigamba hariho antene ya limitere mhm. eh, nk'abasanzwe bakoresha android mm. yaheruduza turuwaje ariko rero muri iyo minsi igihe nyakubahwa mukuru w'igihugu yari yagendeye intara cyangwa aho yari karakoresha ikiganiro mm. bari basizeho iyi duta katereze mm-hmm. byadufasha nk'abantu bari mu misozi itandukanye kuba turakurikirana ibintu ku matelefone mm. ariko rero tukaba twumva urukuruku ko bagira bayikureko mm-hmm. kugira ngo hakurire turuwaje yahora nayo ntiyadufasha kubona ibintu byagorana ko mushobora kumenya ibivugwa hirya no hino eh, rero twasaba ababigejwe ko boraba bakayigumiza ko n'ahandi hoho mhm. bayikuye ko naho vuba turi ko turaje urakoze sayidi rero murakoze cyane mubandanye mugira ibihe byiza ngaho mu ntara ya cankutse turabandanya n'ikiganiro n'aho iwanyu havugwa amaki amakuru atandukanye nimero mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana cyangwa mirongo itatu na gatatu mbandange mutwakura mutubwire amakuru atandukanye alo alo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande muganira na Erneste Erneste mutumbereye mutumbereye y'ubanza hmm, amakuru avuga ubanza tutamenye n'ayahiga Erneste amakuru mutamenye hino iwacu mhm. nuko aho duherereye kweri ikibazo cy'amarezo muri telefone atakunda kuboneka byifashe mm, gute kugira utore umuntu biragoye kabisa mm-hmm. eh, nk'uri bujumbura kurondera ntashobora kugutora kubera amarezo mwahura mubigenza gute none cyangwa n'agatelefone katameze neza cyangwa amayinite aba yahitse agatelefone mm. kameze neza nyine ngira n'ibirere by'amarezo haheze igihe kingana gute haheze igihe kingana gute arazi nk'amezi atanu mbega ukoresha umuhoro uwuwe hari none nta baja bari imitere bari ngaho mwitura kugira ngo babaze icyo bivako nawe nyine turabitura bakatubwira ati natwe no karuhuko nyine mm. atacu turi buhindure niko baca bababwira eh, niko baca batwishyura none mwebwe busaba iki twe dusaba nyine Ernest Bubanza mubanza ngo ufite ikibazo cya internet kumbure bituma badashobora kuronka amakuru wamenye bivugwa hirya hino kumbure ababijejwe bariko bakurikira kino kiganiro barashobora kubatunganiriza alo alo mwiriwe alo munywanyi yamaze kuva ku murongo tubandanya twakira abanywanyi batandukanye n'umwanya kiganiro ayiwanyu havuga make alo mwiriwe cyane tuganira hanze nitwa biyemveni mujumbura biyemveni bashobora kwigizayo akaradiyo kanyu kugira ngo ushobore kuvugana twumvikana neza yewe ikibazo nari mfite cy'ikindi mhm. turatangazwa n'umuntu mu bice bito afata abantu yiyambiye utuntu agasanzaza abandi barakubitwa aho ni hega byembe aho ni hehe we aho ni hega byembe mm. ah, ni bujumbura mm-hmm. mm, ni bujumbura ahantu bita mu gitaramuka mu gitaramuka biratangaza cyane yego mu ntara ya karusi we ni mu ntara ya karusi ni mu gitaramuka turasaba yuko rero bagerageza bakaraba ukuntu byogenda Mm. abantu biyangira utuntu ahasanzaga banagakubita none babanda ibintu mu ibarabara nagira babyanda mu isoko babanje ku ibarabara nyine kugira ngo irondore ubuzima batabitangaza ariko ibintu birafise aho byandwa babyemvira ntibabyanda mu ibarabara alo kumurengera ngo byemvira ntiyamaze kuva ku murongo atadutomboreye neza uko ibintu byifashe ni ikiganiro iwanyu havugwa amaki kuri hadisanganiro Alô?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 numva muri tura mu nzego zimukurira arafite inzego zimutwara kugira ngo bashobore kubatunganiriza alo Gilbert kumurengere yamaze kuva ku murongo eh, nk'uko ari kabivuga umukuru w'umutumba ati ah, kubita abantu nk'uko abivuze igihe cy'isaha cumi n'ebyiri z'umugoroba ku murengego umukuru ntabura umukurira nawe barashobora kwitura ubutungane cyangwa alo nageze mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande odasi umunyabiraba hmm, makuru utamenye umunyabiraba nayo odasi nk'uko bisanzwe bagenzi nk'uko numva bariko bava baranabivuga hirya no hino mu gihugu bitandukanye ku kijanye n'amarezo ya limiteri rero ngaha muri komine nyabirabo woshobora kumara indwi ata muntu ku murongo wawe ukoresha wa limiteri umuntu ashoboye no kumurondera muri kuba akakorati mukoresha umurongo wa limiteri mbega nta baje bari imitere abakorera ishyirahamwe imitere bari ngaho none mu nyabara mm. bagufashe kubishikana imbere hariho amantene aba afise aba ashingagiye ku mitumba itandukanye mm. ariko nta kintu na kimwe harura indwi zibiri zitatu zashoboye guhera urondera umuntu ubu uyu abantu basigaye barondesanya amaguru kare bahora baronderanya kuri telefone muri uno mwanya mwebwe muti ibikorwa ntibiriko biragenda neza kubera ko umenya itumatumana ko ry'amakuru ritari kugenda neza na cyane cyane urakoze cyane udase kumbura ababijejwe nabo bariko bakurikira kino kiganiro barashobora iyo mice yose kuyigendera kugira ngo habe gihinduka mushobore kubandanya mukoresha uh, telefone nkuko byahora rero nk'uko bisanzwe nka mede nk'abamenyesha amakuru nk'uko tubiba bisaba ko umuco mushika muri izo misiteri murakoze cyane aha byashyitse natwe nicyo gituma bavuga ati mutubere amenyesha amakuru iruhande y'uko dushobora kujya kubirondera nabo nyine muno mwanya wo kubakurikira ikiganiro kandi turashobora kujya kubirondera kumbure tukabaza igituma ni mu mice itandukanye haba mu cankuzo ibubanza n'aha munyabiraba aha ni hafi y'iwacu urakoze cyane udasi maze nkunda abantu nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayanga amahoro kuko ngo nayo kwangana ngo ntacyo bimaze tubandanya n'ikiganiro undi munyanya ku murongo alo tugeze ku isaha zibiri zirenga ku minota mirongo itatu n'itandatu tubandanya kandi tubakira umwanya ni n'uw'iwanyu turashasigaje umwanya utari muto kugira ngo mushobore kutubwira amakuru atandukanye aho muherereye mbaze nkunda abantu nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayanga amahoro kuko ngo ntayo kwangana ngo nacyo bimaze nkunda abantu uza kwangana ukuntu uzamukunde uzagukunda n'ukuntu uzamukunde ngo ntayo kwangana ngo nacyo bimaze nkunda abantu nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu ngo ntacyo bimaze nkunda abantu ahari abagabo ntihaba ibara reka gupfa ibintatsi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyatwibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu icyo akwiye gukora kugira ngo abane neza na mugenzi we umuntu wese ntareke kosha nabi mugenzi we ahubwo ahagararira ubugabo n'ubutore bwiwe tuba abashinga ntahe bawushyitse tuwugwaruka runywanisha bose tuba intamenwa mu kubaka tuvavanure n'ubusambu dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu bw'igihugu cyacu aho uri hose gendera amahoro gendera ukuri n'ubutungane aho uri hose gendera amahoro yubakire wongere uyavome yesu ugwaruka rukunde igihugu catwibarutse tubabashinga ntahe babushitse tuwugwaruka ngo nywanisha bose tuwinamenwa mu kubana mu mahoro ikiganiro munyanyi kumurugado alo mwiriwe ndabahaye mwiriwe mwanya kugira imana n'imigi tuganira nande muganira na ntirabampa uwo batazira ntare nibirenga muri komine shombo umutumba ni gahaha mm makuru tutamenye ngaho mu ishombo naya amakuru mutamenye mhm. amakuru y'abantu bashobora kuza kugurira mituwere hajya kwa muganga mm, kugura mituwere eh mhm hanyuma bagaca babahana n'igitasi cya ambirasi nacyo nyine bagaca bakigura mm. rero hageze igihe cyaho rero umuntu agize ikibazo akagira ingorane mm. ari ku ivuriro cyangwa n'abakoresha mituweli eh, n'abakoresha mituweli nyine mm-hmm. baba barayigura yego hanyuma rero mm-hmm. <coughs> urumva ko baba basize ko n'igitasi cya ambirasi mm. ariko hageze igihe cyaho rero umuntu asikwa n'amagara mm-hmm. bya ambirasi ntibayitumako mm. bashobora kubwira ngo rondera imoto ku ruhande mm-hmm. izo moto rero ucumengana ni moto baguze cyangwa baba barumvikanye n'abazitunda mm. ugaca usanga aho wari kugira nk'ibihumbi bitanu mm-hmm. ushobora guca ibihumbi cumi na bitanu mm-hmm. kubera rero uba uri mu ngorane utegerezwa mm. kuyatanga uko nyine mbega none bikorwa ku bitaro bikuru cyane ku bitaro bito bito nibyo muramaze kubishikiriza kumbure mu nzego abajejwe ibitaro baba babizi imyidogo yacu mhm. ntayiva kandi ntayishika mhm. icyo bikoze gusa ubu kubera uyu mukuru w'igihugu ari aramera nk'uko abihinyanyura buke buke mhm. ubu niyo turi ko turavugira ngaho ku maradiyo ntabwo badufite uradiyo ko ni umutwe atamuntu yubaga kuvuga nkuku none ga ntirabampa muri mwishyiramo rya mituweli nta bajeri ushyira hamwe ngaho mu ntara kumbure murabimenyesha kugira ngo bashobore kubimenya ni ukuri turabivuga mhm. ariko nta nyinshi turongo mm. niwo mubabaro rero dufise biba bimaze gushyika nk'inshuro zingahe yo imyaka nk'itanu apana inshuro mhm. imyaka nk'itanu dusemerera tuvuga bikaba none ijya itwara abagwaye nta nta n'umwe ntawifasha mana y'ikigongo twebwe mm. twaranayibagiye ntituzi n'ukuntu mm, ariko amafaranga none babatse amafaranga babwira ko ari ayo gukoresha iki iyi modoka nyine yambira ngo ni amahera yambira amahera yambira nayo kugura nayo kuyigura nayo kugura igitoro cyayo babwira ko ari ayiki twebwe ntibadusigurira batubwira uko nyine ni ukuri n'igitasi tugenda tugitaha urumva igitasi gitegereza ayo mafaranga ategereza mbega batanga amafaranga ngaho iyo ambiranse igihumbi n'igihumbi eh. gitanga umunywanyi wa mitiwere wese wari we wese hmm. eh, ni itegeko urakoze cyane ntirabamba yego namwe murakoze basaba hmm. rero mugaba bigeze mhm. ko bogira icyo bakoze Bariko barakurikiranira ari benshi ntirababa yego kuko mhm. ajya amafaranga tuyatanga na twebwe tutayanze mm. igihe dusubira inyuma tugatanga ayandi yo gukota imoto wumva mhm. ko aba ari intambara tuba tugiyemo kandi no mu byago urakoze cyane ntirabama kumbura namwe mugira buti iyo fuma ifasha na bakeya ego ego none ariko ntawe muri iyo myaka itanu nta n'umubyeyi iratwara ajya kwibaruka ku bitaro canke ahandi ni ukuri jewe urabona hariho ivuriro riri ngaha mu rukamba mhm. muri buhiga mm. n'iri vuriro riri ngaha mu rugwiza muri nyabikere niyo mhm. n'irindi riri ngaha muri shombo iwacu aha mm. mu rose mhm. ntabyo mbona mm. no ku bitaro bikuru ntayo murabona iyo modoka itwa iyi sehabaniye eh, ku bitaro bikuru irakora kuri turashoboye yego uga nta ku bitaro bito bito n'ahandi ariko ayo mafaranga murayatangishwa mwese mukayariya yego eh, kumbure ababijeje nabo bashobora kugira icyo bafasha kugira ngo iyo modoka ishobore kuboneka kumbure cyangwa ayo mafaranga ahagarikwe gutangwa mu gihe atacu mubona iri kirabafasha yego ayo mafaranga bagatuma bareka kuyatwaka mm. eh, babonye nawe ko bashoboye kuyatwaka naho ibyo badusezeraniye babishyire mu ngiro birakoze cyane kuri iyo ntererano murakoze namwe inshuti zawe tubandanya n'ikiganiro iwanyu havugwa make kuri hadisanganira ku murongo alo alo mwiriwe alo mwiriwe alo eh, mwiriwe mhm, alo turabumva amahoro cyane turabumva ndabumva ni rogeje mwiriwe alo alo turabumva alo kumbura agatelefone ngira ntikabikunze kumbure ko rogesha tubwire amakuru yahaherereye ubushya bwawe mwami ku musozi wawe niho biboneka duhura niwe gusa unawe tubandanya n'ikiganiro alo alo nimero ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu twakoresha watsapu ashobora kutwakura mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ni ikiganiro eho nyavuga amaki kuri hadisanganiro dushimira abanywanyi batandukanye bamaze kwakura muri kino kiganiro bagashyikiza n'amakuru atandukanye nk'uko mwabyumvise eh, itagenda neza bishoboye kumenyekana ababijyejwe bashobora kubyumviraho hakaba impinduka ibigenda neza nabyo mbako ari byo gushinga Allo alo umwari nyabihanga bari barigisa mhm yego alex nyabihanga yego mm-hmm. amakuru tutamenye nyabihanga nahega alex nayo makuru abandi bariko baravuga ku no n'umurongo wa mm-hmm. na je simba simpava ndakubesha ejo niriwe ata muntu tuvugana mm. kandi naba nyine narumvise ko bidoga mm-hmm. tukiri ngaha nyine muri limitire bariko baradukorera nabi ku makarite yabo tubashorera byifashe gutega Alex ni kuri karite yabo nta mwanya uyiguze nta mwanya muremure uyikoresha ni ukuvuga bisigura iki ntusubira ku kutuma tumarako muwumva muravugana n'abanywanyi mhm. mugabo nko mu mezi abiri cyangwa atatu ikitangura kwandika za perezida w'ijase n'ayandi magambo atandukanye mm, cyane n'amafaranga amafaranga aba yaheze Alex oya amafaranga bariyo mhm. ni ukuvuga n'ubu bikora neza mhm. rero urumva bigakatika gusa aho iyo mu ipfa mwebwe rero muca musaba iki galegisi icyo dusaba ni uko imitero yagaragaza igahinyanyura igakora imirongo imeze neza ikomeye mhm. nka kujya ku muriro murongo w'umuriro uwumaze umurongo w'umuriro wo mbere kwanza ntuhera nk'ubu telefone ndayimaranye hafi imyaka itanu ntabwo umurongo wa limitere natanguranye baberwa rero niwe ntukoresha muri uwo mwanya bisigura ko iyi karite simu irazima bigenda gute ubwa mbere itangura kuza irazima izimata ikora yongera isubira ireka rero bigateba bikagenda piriri rero mm. kandi rero urumva ugasoza kugura uwundi murongo nawe nyine uwuguze ukawukoresha nk'amezi abiri cyangwa atatu nawe nyine bikagenda uko bikashetse bakagenda ku mpaka yaho ujya kugura uwundi bimaze gushikira ku makate sima ngahe wewe nka jewe maze kubimaze kumva ko ku makarite simu nk'atatu n'ubu n'uwo mperuka kugwa ndawumeranye nk'amezi atatu n'ubu ndabona yuko bihaye bigenda nabi hari uwundi afise icyo kibazo nk'icyo kiwawe aho uherereye benshi birirwa baraduga umwana kuyihinduzayo mhm. yego yego urakoze cyane Alex yego basha ni ukubabarira bakisubira ko n'amayinite yabo ahera ku mwanya ku mwanya muvuga n'umuntu mu mwanya mutoya akabaheza ahakumbure bamwe bari ko barakumva yego ikindi nacyo mhm. mutubarize nyakubahwa bwa na yindi kuri mhm. ku kijyanye n'urwaruka rw'ibonerakure mm, atubwire neza mbega imbonerakure amategeko kurira gukora iki azangira gukora iki none wowe wababonye hega alex none si bene wacu usaba abana bacu ibyo bakora ntibabikora tubona babikora wowe bagukoreye iki ibyo bankoreye mm. iyo bankorera nk'ibyo abandi babakorera cyangwa ibyo naho batobinkorera tubibona mu mabarabara aho baba bari ko babikorera abantu nk'icyo gihe urumva ntuduhaye amakuru atomoye neza ntacu nta nta ntacu uvuze ntacyo bagukoreye yewe basi byambaye ko mm. hari umuntu usigaye twaba dufitanye amakati mm-hmm. basanze kugomba kumfata muhira nka saa mbiri z'ijoro birakwanza hari nk'izi saha nyine mhm. rero urumva kimwe gusa icyo nakoze nagerageje kwirwanaho mhm. rero urumva n'iyo mvuga nti nkore uko cyangwa kuriya ibintu byaba bifatiye indi mbega none wowe ubuze ngo urumva mwari mufataniye amatati yari nabo mbega wari wacumenya gute none baje eh, baje ari igitero kuvuga ngo imbonerakure ufatiye muri rwinshi cyangwa n'uwo musanzwe mufitaniye amatati nawe ya urumva n'uwo twari dufitaniye amatati mugabo niwe yabatumye baje ari nk'igitero kuko bari batanu mhm. urumva amatati nayo mwari musanzwe si bo bizanye ubwabo ni mpamvu ni amatati wari ufitaniye n'umuntu n'uwundi muntu kumbure nawe mw'icyo gihe no kwitura ubutungane bwashobora kubatunganiriza reba urumva nanjye cyane ko ndavuga nti muve mu mutubarizo kuko niwe batwara amategeko abemerera gihe muga umva ko buri kuramurengera karimbisi we batumye ko ndamurengera urumva nabo nyine bo bahanura nibo babatwara mm si we batumye ko ariko mu uwo mwanya batumwe ko n'uwo muntu kumbere mufataniye amatata ahubwo wogira uti abantu bari kwihorera none bakukirira ande n'inda batwara kumbure ni nkebuzo none wariteruye abajejwe intwaro ngaho onye Alex kumutumba mwashwanye nabajya witura nde ninda gutunganiriza mm wowe kwitu uwo kwitu akagutunganiza wahohotewe nabajya nini urakoze Alex yego namwe murakoze abamenyesha makuru baragisanga bose ati mwiri ni kwa disangano tubandanya n'ikiganiro iwanyu havuga maki twavuze ko mu guhamagara umuntu hamagara mu fasoni agashikiriza icyiyumviro cyiwe atawarengereye akayimbi kumbure atukana uzogeza gari wami ndakwingize ntuvuge uriho uriho data ingonga zawe undi munyanya ku murongo alo yego eh, mwiriwe cyane tuganira nande urabona ngo sipiriyano sipiriye hmm, mu bahehe ibutagazwa muri porovensi ya ruyigi ku mm. mutumba nyamiyaga amakuru mm-hmm. utamenye mu ruyigi n'ayahe inkuru mutamenye mm-hmm. ni iyi yo kororera ibitungwa mu ntubyeye mu ruhongore byagenze gute ingingo usanga tuyitse iwacu kabisa umenga abantu bigira akagarama ruganda ntibabyumva ntibabishyira mu ngiro ntibabyumva usanga ishwane ziriho rwose nyine rwose ugasanga umuntu mwebwe ibitungwa biracatembera ku misozi neza cyane mhm. yego ni ukuri mhm. kuko nk'ubu atari no gushikuza amantuzeye usanga ishwane ziri henshi nyine gushika n'ingubu mbere ubu tugomba kubishikiriza mu standard nawe turakunurira ongera mm. ego ariko iyo ngingo niyo kuva kera bari basabye ko inka ziguma mu ruhongore emwe babirenga ko babibona kabisa kuko umuntu iyo avuga aravuga bamwoneshereje cyangwa ugasanga bamuragiriye ku gaparasera kiwe bakanamwoneshereza utumenga n'umuntu atameze neza mu gihugu mm. yego bacanye n'ubenga baca bakora imigambi yabo nyine yaborozi ugahita bigira ukuntu umwe ugahita uwo uwononewe niwe umenga ameze nabi ariko hari abajejwe intwaro ngaho ku mitumbi iwanyu sipiriye kandi hariho n'iyo ngingo yashyizwe mu ngiro kuva kera murabitura kugira ngo ashobore kubatunganiriza yemwe n'umukuru w'umutumba kabisa aramaze kuzaraza mugabo naho nyine iyo ataraza duca tubona yuko umenya arahengamye mm, yahengamye gute arahengama ugasanga urumva ngo nta ngo ntaworeka ngo ngo ngo bizorira cyangwa habona ngo amakuru ngo agenda ngo buke buke ngo mugabo urumva ngo imibare imibano minini mm. gushika rero ubu mm-hmm. twebwe imigambi nyine twamaze gufata twagombye nyine yuko ahubwo nyine tugomba turishyira ahabona gushyikaho birogomba bikajya imbere umuntu agakundana n'uwo agomba si ikibazo cyo gukundana ni ikibazo cyo gushyira mu ngiro itegeko ryasohotse kuva ryo gushyira mu nkongore uh, uh, gukororera mu mpongore eh? urumva ko bimaze kugaragara ko bica bizana n'amatati yabonesheza imirima y'abandi yamaho rwose urumva niyo bakoreshereze baca babona yuko wowe umeze nabi mm. ni ukuri ngo kabisi imaze kuba ku bantu bashikanga batatu ni ku mutumba witwa ngo iki ga ni nyamiyaga ku gacimbiri murambi mm. yego kweri kumbure nabo bagiye kwisubirako ibyo byo byo ngira ngo batisubira ko naho natwe turohe batujya imbere basoma amategeko data mm, murakoze cyane sipiriyano eh, murakoze murakoze na mwebwe mu ya ruyigi Sipriano haje gushikiriza kumbure bagifize ibitungwa bitembera ku misodi mu gihe hasohotse ingingo yo kororera mu mpongore aho uramaze kumva ko hamaze kwaduka n’amatatu kumbure si aho gusa hari no ku yindi mitumba ariko ababikora bakwiye kwikubita agashi kumbure kugira ngo bashobore kwikinga amatati reka rero dusozere ngaha kino kiganiro muno mwanya mwakoze mwese mwashoboye kwakura muri kino kiganiro amakuru atandukanye mwashikirije kumbure abo byiga bamwe n'abandi bagiye kuraba kugira ngo habe impinduka reka ndabashimire mwebwe mwese mwari buduteze amatwi eh, mwari kumwe kuri mikoro na ribya